Eu falei pra você que iria dar bom. Eu falei pra você que iria dar bom. Lembra quando questão tu não fazia? Lembra quando você nem ligava? Lembra quando você não me queria? Agora vou jogar minha potranca pra vários. <laughs> dois, três, vai! Joga essa potronca, joga, joga essa potronca. Joga essa potronca, joga, joga. Pro alto. Joga essa potronca, joga, joga essa potronca. Joga essa potronca, joga, joga. Pro alto. Joga essa potronca, joga, joga essa potronca. Joga essa potronca, joga, joga. Pro alto. Joga essa potronca, joga, joga essa potronca. Potronca. Joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga essa eu falei pra você que iria dar bom. Eu falei pra você que iria dar bom. Lembra quando questão tu não fazia? Lembra quando você nem ligava? Lembra quando você não me queria? Agora vou jogar minha potranca brava dois, três, vai! Joga essa potronca, joga, joga essa potronca. Joga essa potronca, joga, joga. Pro alto. Joga essa potronca, joga, joga essa potronca. Joga essa potronca, joga, joga. Pro alto. Joga essa potronca, joga, joga essa potronca. Joga essa potronca, joga, joga. Pro alto. Joga essa potronca, joga, joga essa potronca. Potronca, potronca. Joga, joga, joga, joga, joga. lado. Borel produziu, explodiu. Bum!